Сега ни следува следниот дел, после бој се од Бога, еве да отвориме во Откровение 14 глава, што доаѓа во првата ангелска вест, 14 глава Откровение, што вели ангелот таму, кој што лета посреде небото, имајќи го вечната Евангелие, и вика со силен глас, бој се од Бога, и следното е, подајте му слава. И сега се наметнува прашањето, како ние грешници, можеме да му подадеме, да му дадеме слава на Господа, кога ние таа, таа слава ја немаме. Павле, јасно вели во Римјаните 3.23 дека сите сгрешија, без исклучок, сите ние, сите сгрешија и ја изгубија славата Божија. Ке видиме како можеме ние да му дадеме слава на Господи, како да го прославиме, откако ќе одговориме го прво на прашањето што е таа Божја слава? Што е Божјата слава? Божјата слава во Библијата се среќава во два аспекта. Првиот аспект е она надворешна светлина. Знаете, присутна и кај Адам и Ева пред падот. Тие одразувале таа Божија слава и надворешно. Таа облека, светлосна облека, да ја кажеме сведоци сме на тоа дека само два ангели кои што се појавиле утрото во неделата кога Исус веќе воскреснал крај гробот, па испопаѓале сите стражари таму, римски војници. Само нивното присутство и нивната светлина. Тоа е тој надворешен аспект. Во поглед на тоа ќе прочитаме еден стих во Излез или Втора Мојсеева, 24 глава. Втора Мојсеева, 24 глава. Излез, 24 глава. од 15 стих до 17, значи самиот крај тамо на 24 глава излез. Потоа Мојсе се искачи на гората, значи она негова средба со Господа. 15 стих, потоа Мојсе се искачи на гората, а тогаш облак ја покри гората. Господовата слава се настани на Синајската гора и облакот ја покриваше 6 дена. И тешко на народот ако облак немало тогаш кога Господ бил присутен на Синајската гора. И вели на седмиот ден Господ го повика Мојсија од пред облакот. Господовата слава на врвот на гората беше за очите на израелците како оган што изгорува. Тоа е тој еден аспект, надворешна манифестација на таа негова слава. Меѓутоа, тоа не е тоа што го вели првиот ангел, Туку станува збор за оној втор аспект, внатрешната слава, кој што само се манифестира преку таква светлина надворешно. За да сватиме што е Божјата слава, повторно ќе се искористиме со Мојси и со неговиот живот, затоа што тоа е неверојатен приказ на Христовиот живот. Неговиот живот е приказ на Христовиот живот, сушност. Еве, ќе видиме, значи, ако сме се уште во излез, да свртиме малку понапред во 33 глава. Значи, втора Мојсева, 33 глава. И ќе читаме овие познати стикови. Најпред 18 и 19 стик од 33 глава. Кога Мојсей побарал од Господа да ја види неговата слава. 18 стик вели, покажи ми ја својата слава, замоли Мојсей. И, што вели 19 стих? Господ вели, ќе дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, значи еве го тој надвршен аспект, но и нешто повеќе. Одговори, пред тебе ќе го изустам своето име Господ, ќе бидам милостив кому што сакам да бидам милостив, ќе му се смилувам кому што сакам да му се смилувам. Зашто станува збор овде? Ова се веќе карактерни особини. Милостив. Во 34 глава уште појасно ни станува, 5 до 7 стих, 34 глава. Господ слезе во облак, а тој застана пред него и го повика името Јахве Господ. Господ помина пред него па се јави. Јахве, Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински, искажува милост на илјадници, проштава опакост, греф и престап, но не остава неказнат виновник до која казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до третото и четвртото поколение. Овде гледаме карактерни особини. Овде всушност Господ, поминувајќи пред Мојсија, му го покажува својот карактер. А Мојсеј барал да ја види Господовата слава, што е лесно да се свати, значи дека всушност Господовата слава е карактер Божи. Да видиме во 29 стих од истата глава. Што се случува? 29 стих од истата глава, на значи 34 глава, 2 Мојсева, или излез. Најпосле Мојсе слезе од Синајската гора, откако веќе, значи поминале тие 40 дена, и слегува слегувајќи од гората, да ги носеше в раците плочите на сведоштото, веќе законот го примил, и вели не знаеше дека од неговото лице заради разговорот со Господа блескаше светлина. Каква е оваа светлина? Што е ова всушност? Па тоа е Господовата слава, всушност тоа одразува Господовата слава, заради тоа што бил 40 дена со Господа, бил во разговор со Господа. Мојсе ја одразува дури и надворешно таа слава Господова. И вели не знаеше, не беше свесен. Во предходната глава, да прочитаме еден стих, исто битен, 33 глава, значи 11 стих. Веле овој стик така, Господ разговараше со Мојсија лице во лице. Како што човек разговара со пријател, лице во лице. Мојсе имал чести контакти, чести разговори со Господа лице в лице. Затоа можел да ја одразува Господовата слава од себе, дури и надворешно. А пред се, нели, ние се концентрираме на внатрешниот аспект на таа слава, што всушност го представува Божиот карактер. Значи, е прост заклучок од сето ова, што е, може би, во склоп, исто така и на пауката да денеска што имавме, за да вие го одразите Господовиот карактер, Вие треба да имате чести, средби, разговори со Господа, не само молитва тука и проучување на Божја реч, значи целокупниот ваш а, духовен живот треба да биде а, близок со Господа, за да го одразувате неговиот характер. Па тоа е обично правило, мислам, обично правило. Ако вие често се дружите со некој еве пријател кој што, може би, ете, на некој начин и идол, или не знам, ете, после, а, ви се допаѓаат некои црти кај него и, и некои манири, вие после подолго дружење со него, свесно или несвесно ќе почнете да имитирате некои работи на него. Затоа што чест, највеќе се дружите со него. Или, еве, гледате телевизија, гледате филми, ќе заличите полека полека да, јас сеќавам кога бев помал, значи обично тоа е кај децата, децата многу повеќе лепат, нели, и примаат. Ќе гледавме Тарзан, тогаш беше популарен Тарзан. И после тоа, откако ќе заврши филмот, обично во недела поплани ги да дадат тие филмови, ќе излеземе на улици и сите викаме како Тарзан, некој си джипа, скока. <laughs> Ете го ефектот значи, на тоа што го гледате. Да се вратиме на Мојсеј. Лице в лице често имал вакви контакти со Господе. Видете сега во броеви, значи четврта Моисеева, 12 глава, што имаме забележено? Како, што е познат Моисеј? 12 глава, броеви, трети стих, или четврта Моисеева, значи, трети стих, 12 глава. Мојсе беше мощне, скромен човек, најскромен човек на земјата. Се под ова скромно се подразбира кротост, понизност. Мојсе бил најскромниот, најпонизниот човек на земјата. Како успел да стигне до таква една состојба? Пазите, гордоста е еден составен дел на, на грешното човечко существо. А кај Мојсија гледаме сосема спротивно, оно што е побожно, побожно. Побожна карактеристика, Божја карактеристика, понизноста. Не бил стално ваков, се на почетокот е разбрал дека е еврин, дека бил во Египет, скокнал во една прилика и убил еден египетец. Значи не бил понизен, ова не е карактеристика на понизен, мислам, понизен човек. Секавате на оние фази кои што се интересно распределени во неговиот живот. 40, 40, 40. 40 години тој бил во Египет, се учил од египетското школство, да кажам, и од светот се учил. Потоа 40 години морал да помине во пустина со овците и со Господа за да се научи на таа понизност и не е чудно што го одразувал, се одразувал таа слава Господова, дури и надвршно. Имал чести средби со Господа. Се поучувал од Господа, за да после, значи тоа му биде како подготвителен период, 40 години трпеливо го води Израел. Замислите си. Замислите си, ставите се во негова ситуација. Значи, ние некоја штука тешко се водиме 20-30 души, ставете се во ситуација на Мојсе. Значи, Мојсе е водачот, на Мојсе му е дадена улогата да го пренесе Израел низ пустината и да влезат во ветената земја, а вие секој ден имате гунджала околу себе. Па дај ни вода, па зашто нема вода, па дај ни леп, па немаме што да јадеме, па ќе испоцркаме тука, па дај ни месо, па се секаваат нели на египетскиот лонец таму и така натаму и така натаму. И замислите како Мојсе успел во сето тоа. Ако не бил понизен Ама за тоа му требало подготовка 40 години. На чести средби, разговори со Господа. И се кажавме дека па мој се е на некој, еден вид на, на слика со, на, на Исуса. Сега да свртаме во Новиот Завет и да отвориме во Евангелие по Јован, прва глава. Јован, прва глава. Стик 14. Овие веќе стихови ги поминавме, знаете, проучаваме Јован секој попладне, но да се подсетиме на овој стих. И Словото, кој што е Исус, нели, стана тело, се отелотвори, и се настани меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единородено таткото, понсо, благодат и вистина. Каква е таа слава? Која е таа слава која што луѓето ја виделе, во Исуса Христа. Славата на Отецот. Како можел Исус, е, откако почнал со својата мисија, пред се ова на тоа се однесува на тој период 3,5 години, да ја одразува славата Господова. Сушно за тоа и дошол. И тоа како? Па тој бил човек, како еден од нас. На ист начин како и Мојсей. Често пати поминувал мигови со својот отец, ги полнил батериите, како што спомна брат Зоран за време на полуката. Не е возможно да одразувате некого, нечи лик, нечи карактер, ако не сте во честа и цврста заедница со, со тој истиот. Еве во 18 стик од истата глава Јован, веле и Бога никој никогаш не го видел, единородниот Бог, кој е во преградката на таткото, тој го објави. Исус дојде да го објави Отецот, да го објави неговиот карактер. И може би најсилен стих е овде Евреите 1.3, кој што јасно кажува што е всушност Исус и кој е Исус. 1.3 Тој, се мисли на Исус, е одблесок на Неговата слава, на славата на Отецот, и е одраз на Неговото битие. И еве како го постигнал тоа, слично како и Мојсе. Матеј 14.23. Матеј 14.23. Ова се само неколку моменти од неговиот богат, молитвен живот и живот на комуникација со, со Господа. Мате 14.23. И штом го распушти народот, ова е откако ќе се случи оној момент со бурата и како Исус оди по вода, па се качува во чамецот кај учениците. Вели, штом го распушти, народот се искачи на гората, за да се моли насамо. А кога се свечери, беше сам таму. И често пати цели ноќи поминува во молитва. Полнел батерија. На овој начин можел подосна и да, да, да ја одразува славата Господова во полнина. Марко 1.35. Сличен момент, Марко 1.35. Прва глава 35 стих Марко. А наутро дојка уште беше темно, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. И навечер имаме една ситуација овде, значи, а овде наутро, уште дојка беше темно, значи пред изгри сонце со други зборови. Стана и се молеше. Дали имаме ние ваква навика? Знаете, прво што треба да ни падне на памет кога ќе станеме од креветот е да му да благодариме на Господа, за тоа што не сочувал што ни дал уште еден ден на живот. И значи, прво што треба да направиме е да, да клекнеме и да разговараме со Него. Да имаме кратко проучување, потоа може некои утрески вежби, да се размрдаме, топол, паладен туш и така натаму. Тоа веќе спаѓа во здравствена реформа, нели? А, во ред, Значи, наутро, уште дојка беше темно, прво што му требаше на Исуса беше водство Господово. Патем речено, што правеше Исус? Исус, вели, не изговараше ни збор, кој што не беше од Отецот. Вели, оно што јас ви го кажувам, овие зборови се од Отецот. Делото што јас ги правам, не ги правам јас, Отецот кој е во мене. Тоа е таа тесна заедница. На тој начин можел да му каже на Филипа во една прилика која Филип барал да го види отецот. Па мене ме гледаш, а мене ме видел, а отецот. Затоа што тој во целост го одразувал својот татко. Еве како на друг начин исто Исус го прославувал својот отец. Јован 14 глава, ајде сега повторно во Јован. Добро, вред, тоа се стиховите што предходно ги спомнав за Филип. Јован 2 глава 11 стих. Јован 2.11. Знаете, првото чудо на почетокот на неговата мисија е чудото со претварањето на водата во вино, односно во гроздов сок, на, на, на сватбата во Кана, Галилејска. Веле овда, ова го направи Исус во Кана Галилејска како почеток на чудесата и ја објави својата слава и неговите ученици поверува во него. Често пати се вели овде својата слава. Меѓутоа Исус можел едноставно да каже и дека е тоа негова слава затоа што и тоа е Бог, а всушност се одразувал и славата на неговиот отец. Како што во една прилика во Откровение ќе се каже дека таа бела наметка се а, добрите дела на, на праведниците. Всушност тоа се дела зашто Господ ги прави, прави преку нив и тоа може да се нарече и како нивни, зашто тие се едно со Господа. Значи Господ го прославувал, Исус го прославувал својот Отец преку чудата. Во оваа прилика виното, во друга прилика во Јован 11 глава, да се подсетиме само, да не мора да читаме. Што вели Исус кога слушнал дека неговиот пријател Лазар е болен? Оваа болест не е за смрт, туку за да се прослави Господ. Во деветата глава Јован слепиот, кој што се родил слеп, се прашувале учениците, а и целото општество тогаш, зашто е слеп? Дали ради неговите гревови или ради гревоите негови татко или мајка? Не, туку за да се прослави Господ. И Господ се прославувал во многу чести случаи, секојаш кога Исус ке исцелил некоја душа и физички и духовно пред се. На кој начин? Зошто се прославува Господ на тој начин? По па зато што на тој начин вие ги обелоденувате негови, неговите карактерни е, особености. Неговата добрина, неговата желба да помогне, да исцели. Да значи, биде за добробит на, общ, добробит на, на, на едно човешко существо. Значи, секојаш кога лекувал, Лекувањето е на слава на Бога, затоа е лечил и во сабота и не било проблем да лечи во сабота, иако му замерале, дори сметале дека со тоа го крши законот, затоа што го прославувал Отецот. А ако ние треба да го прославуваме секој ден, па уште повеќе во сабота, нормално. Лука 13 глава. Да отвориме Лука 13 глава, од 10 до 13 ке читаме. 13, 1, 3. 13, Лука од 10 до 13. А кога поучуваше во сабота во една синагога, ете таму беше една жена која 18 години имаше дух предизвикувач на болеста и беше сгрчен и не можеше да се исправи. Штом Исус ја виде, ја повика и рече, жено, ослободена си од својата болест. И што се случува? Ги, ставите, ги стави раците врз неа, а таа се исправи веднаш и го славеше Бога. Го прославуваше Бога. Затоа што Господ, односно Исус, го прикажува Господа всушност каков е. Сака да помогне. Или Јован 12 глава. Ова се исто стикови што од неодамна ги проручувавме. 23 и 24. Јован 12, 23, 24. А Исус им одговори, дојде часот да се прослави човечкиот син. И овде ќе видиме од 24 стих за што станува збор, на што алудира Исус. Вели, дојде часот да се прослави синот човечки. И вели 24 стих, вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само, а ако умре, донесува многу плод. Исус ги насочува на неговата смрт, кој што за 2-3 дена ќе се случи. Ова е непосредно, знаете, во домот на Симон, кај што се случува она средба и она она миросување негово страната на Марија и веднаш после тоа тој ги насочува неговата смрт и вели дојде часот да се прослави синот човечки. Господ се прославил преку смртта на својот син. На кој начин? Е па ако некаде се манифестирал неговиот карактер, Божиот карактер, тогаш било тоа Голгота, токму кога Исус умрел. Кога ја покажал својата милост, кога ја покажал својата љубов кон човечкиот род. Исус дојде за тоа да го прослави својот Отец. Е сега, како ние да му отдадеме слава на Бога? Тоа е дел од првата ангелска вест. На тоа Тоа го проповеда ангелов, всушност тоа и ние треба да го проповедаме, како дел од таа ангелска вест. Како кога ние немаме своја слава? А, ја немаме господовата слава, се извинувам. Јован 8.12. Осма глава, 12 стих. Што вели Исус овде? Јас сум светлината на светот. Кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Кој е Христов следбеник? кој што е светлината на светот, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Понатаму Матеј да прочитаме пета глава. Матеј пета глава, 14 до 16, овие се исто така познати стихови од делот проповета на гората на блаженствата, Матеј 5, 14 до 16. Вие сте светлината на светот. Сега во Јован вели Јас сум светлината на светот, овде вели вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рит не може да се скрие, ниту се пали светло за да се стави под житно мерило туку на светилник и им свети на сите кои што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небеса. Погледнете овие зборови, посебно последниот стих. На кој начин сега ние сме светлина на светот, а предходно вели Исус, тоа е светлината на светот. Па земете, обичен пример имаме меѓу сонцето и месечината. Како што Мојсе ја одразувал славата Господова, откако бил во близок однос и контакт со Него, како што Исус ја одразувал славата на Отецот, така и ние можеме да одразуваме славата Христова. Че значи, ние не сме изворот на светлината, туку ја одразуваме затоа што предходно сме ја примиле како што месечината ја прима и ја одразува светлината од сонцето. И видите 16 стих, пак да го повторам. Така нека си, свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко. Еве како се слави нашиот Отец. Ако ги вршиме делата на нашиот Отец, односно ако дозволиме тој да ги врши преку нас, Е, овде се вели вашите дела. Тоа не се наши дела, туку тоа се дела што Господ ги прави преку нас. Но може да се кажат наши, затоа што ние сме едно со Господа. Ако сме тоа, ако имаме таа тесна заедница. Видите што вели 1 Петрово 2.12. 1 Петрово послание 2.12. Однесувајте се добро меѓу народите, така што токму во она зашто ме клеветат, ве клеветат, како злосторници, врз основа на вашите добри дела, која ќе ги видат да го прослават Бога во денот на посетата. Значи да, еве се потврдува и тезата од пауката. поуката. Најмокно е личното сведоќство, односно животот. И овде вели, може би ќе зборат за вас дека сте нововерци, дека сте вакви, дека сте такви. Меѓутоа, нека, кога ќе ги видат вашите добри дела, односно дела за што јас ги правам преку вас, тогаш ќе ме прослават мене. Еве на кој начин можеме да го прославиме Господа. Кога во една тесна заедница со Него, гледајќи на Него, ќе одразуме Неговата слава, сушност Неговиот карактер. Тогаш луѓето гледајќи во нас, гледајќи го нашиот живот, и тие ќе го прослават. И видите како таа слава се се префрла од еден на друг, се одразува од еден на друг. Тоа е функцијата на црквата, тоа е нашата функција, затоа сме повикани. Јован 15.8, исто многу убав стих. Јован 15.8. 15 глава, 8 стих, Јован. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. На кој начин таткото се прославува? Со тоа што ние како негови ученици даваме многу плод. Интересно што овде во еднина кажам плод, па прочитате во Галатјаните, плодот на духот е. Ајде да ги наброиме тие работи, Галатјаните пета глава, иако за мој срам треба и на памет да ги знам овие стикови, затоа што стварно изворени во суштина го прикажуваат карактерот на еден христијанин, каков треба да биде, односно карактерот Божи, ли? Пета глава Галатјаните, 22, па понатаму. А плодот на духот е любовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Тоа е карактерот, тоа се карактерни особини. А оние кои што се Христови, Односно, нема закон против вакви нешта. Они кои што се Христови го распнаа своето тело со неговите страсти и похоти. Значи, јас се мртвом, живее Господ преку нас, на тој начин ние го одразуваме, ја одразуваме неговата слава. Иеко сме ја изгубиле, Господ изнашол начин како, прекајќи го својот син, да умре на крстот, за да ние, поучувајки се од него, че не добиеме само спасение и прошка за гревовите, туку и во тој процес на посветување вистински да го одразиме неговиот карактер. И забележавте дека тоа Мојсей го правил, тоа Исус го правил, само поради тоа што биле во тесна заедница. Чести разговори лице в лице. Нормално, ние немаме нечи баш такво искуство, буквално како Мојсей лице в лице, тоа. лице в лице е ова за нас денеска. И во молитва, че молитвата, еве, баш проучуваме за тоа во, во пуката, Зошто беше молитвата, вели таму, срш на нашето пребудување? Затоа што молитвата е она што јас сакам да му го кажам на Господа. Значи, јас сум дошол до сознание дека нешто ми фали, дека мене ми треба Бог, па затоа клечам и разговарам со Господа. Му го кажувам тоа што ми, ми лежи на срце, што велиме. А Божјата реч е да ослушнеме што Тој има да ни каже на нас. И е ви го разговарам. Молитвата, Божјата реч, И нормално како природна последица на тоа ќе дојде и сведочењето. Да посведочите, да кажете што Господ направил во вашиот живот. И види и сега овие два мокни стиха, односно неколку се, најпред во второ послание до Коринќаните, четврта глава, шести стих. Второ послание до Коринќаните, четврта глава, шести стих. <clears throat> При крај сме уште малку, ќе издржите. Иако не е баш толку топло, покрај клима уредите. Значи, второ послание на Горгијаните 4.6. Зашто Бог, кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во, во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христ. Многу убав стих, нема што да се коментира овде. Славата преку Христа кој што дојде да ни објави, се пренесува, засветлува, засветлува во нашите срца и потоа и ние светлиме. На тој начин и ние стануваме светлина на светот. И интересно, интересни се оние зборови на Исусовата молитва во Јован 17 глава, кога Исус се моли да, бидат, да бидеме едно. Јован 17 глава отворите, четврти стих најнапред. напред. Вели, јас те прославив. Исус вели, јас те прославив на земјата. На кој начин? Го свршив делото, што ми го даде за да го извршам. Че значи, видите, Исус дошел и да го завршил неговото дело. Не спасил. А кое е нашето дело? Повторно ја гледаме на таа врска со пуката од денес. Нашето дело е да ја однесеме таа радостна вест, да им проповедаме на, на луѓето а преку тоа ние го прославуваме повторно Отецот. И видите 22 стих, истата глава и 23, 22 и 23. И славата што ми ја даде, вели Исус, значи се моли се уште вели, славата што ти ми ја даде, им ја дадов ним. Еве пак, пак тој однос. Славата што ти ми ја даде, им ја дадов ним, за да бидат едно како што сме ние едно, јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги любеше нив како што ме любеше мене. Значи, еве од кај е славата. Одговора на прашањето како ние можеме да го прославиме Господа, Исус ни ја дава таа слава. И треба да ја примеме. Исус ни го дава всушност. Не учи како да го добиеме тој Божи Христов карактер и на тој начин да го прославиме Господа. И затоа, во Откровение 18 глава, први стих стои, дека откако ќе се испроповедаат тие троангелски вести, што ќе се случи на земјата? Значи, ќе се изли и Духот Свети, позниот дош, ќе се испроповеда на секаде по светот Евангелието и вели во 18 глава, први стих, Откровение вели, Потоа видов друг ангел како слегува од небото кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Ова е слика дека Божиот народ, колку и да биде на број, не е битен во случајот бројот, туку е битен ефектот, ќе осветли цела земја со неговата слава. Зошто, како, на кој начин? Затоа што ќе ја прими неговата слава, неговиот карактер, ќе го одразува во потполност и тогаш ќе биде осведочен целиот свет. Повторно, личното сведоќство и карактерот и најголемо сведоќство за секого. Уште неколку стиха. Исаија 58 глава. Ова глава, во ова глава Исаија зборува за тоа што е вистински пост. Потем речено, кога сме кај здравствената реформа, една мала дигресија, одлично е за организмот ако секоја недела еден ден постите. Значи да одморат сите органи за варење. Еден ден пост. Може и да бидете, да речеме, само на сокови, ама сокови, на такви сокови, кои што самите си ги направите во соковник. Но еве да видиме сега кој е вистински пост, вели 58 глава Исаја, 6 до 8 стих. Ова е посто што ми е по волјата. Да ги кинеш неправените окови, да ги развржеш врските на јаренот, да ги пуштиш на слобода угнетуваните, да ги скршиш сите окови, да го поделиш својот леп со гладните, да ги воведеш под својот покрив безкучниците, да го облечеш оној што ќе го видиш гол и да не се криеш од оној кој е твојата крв. Што е ова? Ова е практична побожност, практично христијанство христијанство на дело. Христос вака живеел. Одразување на значи, неговиот карактер. И видите сега како докада не водат овие стихови и што ќе прочитаме на крајот. Тогаш ќе светне како зората твојата светлина. Значи тогаш ќе светлиш. На тој начин си светлина на светот. И твоето здравје ќе процвета бргу. Интересно е ова твоето здравје ќе процвета брго. Значи, кога сведочите, кога сте активни, кога сакате да споделите луѓето, меѓу луѓето, тоа ще и сте здрави. Тоа пред се на, психа, на психичка, база, психичка база многу позитивно делува. Да му кажете радостна вест, да го зарадувате некого. Кога ќе зарадувате некого, вие ќе станете уште порадосни и од него. И не застанува, вели, твојата правда ќе оди пред тебе, а господовата слава ќе ти биде заштитница. Еве ја господовата слава. Еве ја светлината. Еве како светлиме, светлиме. И како ја одразуваме таа господова слава. И само на крајот во два-три збора во контекст на повторно здравствената реформа има еден друг аспект на тоа како ние го прославуваме Господа. Не можеше да се избегнат овие стихови. Прво послание до Коринјаните 6 глава, 19 до 20. Што мислите, дали го прославуваме не Господа со цигара во уста, со чашка алкохол, со нездрав начин на искрана, внесувајќи се и се што, што Господ рекол не е за јадење, дали на тој начин го прославуваме, вели, Или не знаете 19 стих и 20 стих од 1 Коринќаните 6 глава. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас. Тоа е храм на Светиот Дух. Кога го имате од Бога, па не се припадете само на себе си, зашто скапо сте купени. И така, вели, прославете го Бога во своето тело и во својот дух кој се Божи. Значи, дел од првата ангелска вест е издраствената реформа, сега овде гледаме. Токму во тој израз прославете го Господа. Не можеме да го прославиме поинако, ако не здраво живееме. Или 1 Коринќаните 10.31. 10.31. Според тоа, јадете ли, пиете ли или ако правите нешто друго, што и да правите, правете го сето тоа за Божја слава. Овде спаѓа многу повеќе, значи не само исхраната, здравствената реформа, многу повеќе спаѓа Се што правите, правите на негова слава. Или ќе го прославиме, или ќе го усрамиме, така да кажеме. И на крајот точка за ова денешна проповед, еден прекрасен стик кој што ќе опрочитам од ревидираното издание на Библијата, кај што е многу појасен и по-добар, добро, по-добро преведен. Второ послание до Коринјаните 3.18. 3.18. Второ послание познат стих, ова е последниот стих од оваа глава, ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајки ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, во Господовиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов, Делувајки Духот Свети во нас. Ама внимавајте што треба ние да правиме. Ова е дел и клучен стик на за расправа и, и на цела она серија на предавања од Стивен Валас, ако се кјават едно предавање видовме, за славата Господова и за тоа дека тој истакна дека прво и основно, прва задача нам не ни е сведочењето, иеко тоа е составен дел, прво е карактерот. Да го оформиме Божи, тоа не значи дека треба сега да седиме, да, да чекаме дека не го оформиме карактерот. Карактерот, ако следевте внимателно, Ивана добро прочита денеска во пуката. Зошто Господ, еве која сме тука, значи пак мала дигресија, зошто Господ, кога можел да заврши ова дело на проповеда и преку ангели на 300 други начини, тој тоа така не го направил, туку преку нас го прави. Дали следевте внимателно, што, што, што стоеше во текстот? Затоа што не постои начин да го изградиме ние нашиот карактер поинаков од тој. Значи, преку проповедање на Евангелието, преку носењето на таа вест, ние го градиме карактерот. Вие за да доведете една душа во црква, на вас ви треба значи, време да, да, да, да одвоите од своето драгоцено време. И труд, и трпение, и се. А на тој начин го градите карактерот. Станувате трпеливи, кротки, понизни. И така натаму. Значи, гледајки, ние мора да гледаме, ние мора да обштиме со Господа, мораме да ги имаме тие таа, тоа заедничество што Мојсе го имал, лице в лице, и гледајќи како во огледало, и гледајќи во Христа, ние од ден на ден ке се преобразуваме во неговиот лик, во Господовиот лик, и на тој начин совршено ќе го одразуваме неговиот лик пред овој народ кој што пропаѓа. На тој начин и најлесно ќе ги осведочиме и најлесно ќе дојдат. На тој начин можеме да го прославиме Господа. Дека му слава на Бога, И нека нашиот живот, од ден на ден, од час на час, и оваа сабота, и понатаму секој друг ден, сушност биде прослава на Неговото име. Токму преку нашите животи и нашиот карактер. Уште една слава на Бога. Амин.